статутний стовпчик на термометрі в центрі міста мало верхнього краю не дотягнувся, а там найвища мітка 40 градусів. Цього разу порушили неписану традицію, пішли в тенісках. Спека гнітюча, але настрій у Маринича гарний. Усе неначе складається непогано. Кароль Снежинський у четвер передав голові відмички. Про це він того ж вечора поінформував грека. Якщо не зважати на замовлені Смежинському відмички, то у всьому іншому голова ніяких підозр не викликав. Вранці йшов на роботу, звідти додому, всі вечори сидів у хаті із своєю марусиною, з котрою, як він казав, перебував у вільному цивільному шлюбі. Нікуди не виходив, ні з ким не зустрічався. Хіба що в п'ятниці після зміни зайшов у гуртожиток професійно-технічного училища при їхньому заводі. Пробув там хвилин 15 і пішов додому. З ким зустрічався там, не встановлювали, що часом не насторожити Марушка. Але розмовляв не з гастролерами. Нікого із сторонніх, як засвідчив Вахтер, у гуртожитку тоді не було. В суботу пішов з Марусиною в кіно. Але й там ні з ким не розмовляв. У неділю ходив з нею ж до басейну. Працівник грека також змушений був цілий день пектися на сонці, лежачи неподалік марушка. І знову той ні з ким не спілкувався. А ще Смежинський повідомив, що під час другої зустрічі він запитав Марушка, чи не передумав той, чи не боїться. Сам підеш, поцікавився. Яке тобі діло, наїжачився той. А таке, що тебе я знаю, а твого напарника ні. Отже не може бути цілком спокійним. Та й взагалі, коли двоє, то більше шансів уляпатися. Марушко заспокоїв. Не бійся, без них піду. Навіщо вони мені здалися? Отже, голова піде без гастролерів. І вони також, видно, не мають наміру зараз зустрічатися з ним. Але згодом, Греко тому переконаний, мусять неодмінно зустрітися. А чи так уже неодмінно? А ще коли вони спеціально підсовують марушка мілічі, щоб відвернути увагу від себе, такий варіант теж не можна відкидати. Але Грек упевнений, що після крадіжки вони таки зустрінуться. Та й Маринич теж сподівається. Ні, не за тим тягнули вони Марушка, щоб навести на нього міліцію. Бо розуміють, голова їм того не подарував би. А то його сусід по нарах, фігура для міліції звичайно відома. Грек уже направив запит до колонії, де відбував покарання Марушка, щоб надіслали список домушників, які сиділи тоді разом з ним. Але цілком, можливо, список буде чималий, до того ж невідомо, коли його прийшлють. Отже, вихід на гастролерію з цього боку може виявитися довгим. За роздумами Маринич не помітив, як вони підійшли до Пкірепу. Будь-яка з колегами ще не було. Вирішили зачекати на вулиці. Не щодня вдається поніжитись на сонечку. Я, Анатолію Івановичу. Гадаю собі, чи не дарма ми взагалі зв'язалися з тими соціологами, порушив мовчанку кучерявий. Чомусь упевнений, що виклики та справа рук сусідів, то не товаришів з інституту. Дайте мені з сусідами попрацювати. Можливо, Сергію, маєте рацію, а можливо, ще ні. Ми ж сусідів не відкинули. Ось познайомимося з анкетою, подумаємо, а там так і зробимо. Я займуся інститутом, а ви сусідами. О, он вони вже йдуть нарешті, сказав кучерявий на протилежний бік площі. Білий бриль будяка з широкими крисами виднівся здалека. Раптом порив вітру зірвав бриль з будякової голови і покотив по площі. Будяк погнався за брилем. Маринич з кучерявим мимоволі засміялися. Такі сцени завжди виглядають кумедно. Немов би відчувши це, будяк зупинився, махнув рукою. Котик, мовляв, до бісової мами.